Helburua, prefiturek egin alafite jendiak kanporatzia epaileak ez dezan denborarikukan interpelazioen erregulartasunen aztertzeko. Endaian, euna indako ogoiek ez dute juierik ikusten ere, zenbaki politika salatzen duzimadek interpelazio hainitz gertatzen baitira, etorkin gehienak, frantziako estadotik likutzen ari direnean, beren errialdeetako bidearen hartzeko. Bimilata eta amairuan, bimilata amekan baino gelditze gehiago izan dira endaian, bimilata amekan berreunta ogoita bat, bimilata amabian berreunta hirutonoita emezortzi, eta bimilata amairua bukatu gabe jada jasko zenbakia geinditua da. Amaretarik bederatzi gizonak dira, lanaren bila europarat eldu direnak, pakistandar eta magrebiara initza txeman ditazke bestiak beste, horietan gazte frango, endaiatik pasa diren iruetarik biak, ogoita bost eta berrogoi urte artekoak dira, eta bostetarik bat, emezortzi eta ogoita la urte artekoak. Egon aldiaren bana besteko iraupena, ama sei